Vítám vás u poslední dneš, u posledního dnešního příspěvku, který představí Ivana Komanická, která, je, zabývá, která se zabývá filozofií a uměním, je také kurátorkou, působí jako redaktorka portálu Pole a bohužel zase pandemické okolnosti znemožnily její přímou účast, takže Eh, ale přesto chce, eh, by, by ráda přispěla poněkud asi jiným formátem, než které jsme tu zatím měli. A, a, to, a to už bych asi nechal na ní, protože vlastně úplně také přesně nevím, jak to bude vypadat. Máte slovo. iba pozdravujem, videla to, že sa to máte super a ja môžem povedať teda, že škoda, že you are down here. Nie som, nie som e, s vami na letnej škole, a e, aj keď je to slovo škoda, škoda, ja som sa krátko týmto zaoberala výrokom vlastne Johnny Batima, ktorý použil vo svojej uh, autobiografii povedal teda, že plánoval jeden celý semestr venovať, venovať e, tomu pojmu, aká škoda. A zaujíma ma trochu práve aj otázka, e, ktorá s tým, aká škoda vlastne súvisí. A, e, veľmi krátko som sa ňom tiež zaoberala. Trošičku som čítala z Hegela, z jeho e, filozofie práva, kde Hegel vlastne tematizuje aj to, čo nazýva mm, nejakým, um, teda neprávosťou, ktorá nie je predmetom vlastne nejakých legálnych, uh, alebo teda nie je predmetom uh, trestu legálneho, ale napriek tomu je to niečo, čo, s čím sa stretávame v živote, máme vlastne isté uh, záväzky, Hegel použije ten pojem záväzok, a mm, ak tie záväzky nie sú naplnené, tak e, častokrát dochádza k nejakému sklamaniu mnoho z tých vecí, ako napríklad práve podvod, klam a lož sú predmetom krátkých vstupov vlastne Hegla, tej jeho filozofie práva. A sú vlastne veľmi zaujímavé, lebo hovorí teda, že nemáme, nemáme my vlastne nejaké legálne prostriedky na to, aby sme, teda nie je to predmetom teda nejakého nie je to v podstate trestný čin, ale napriek tomu to bola určite téma, ktorá teda Hegel veľmi zaujímala. A ja som veľmi teda e, vďačná za, za to, ako je postavená tá téma pre, pre tento rok, pre, pre teda našu letnú školu spoločne. Um, a musím povedať, že ma tá téma teda tak vlastne vyprovokovala, že som sa vlastne rozhodla menej, uh, menej teda prísť s nejakým druhom takéto klasickej akademickej filozofickej prednášky, ale som sa odrazu vlastne e, cítila byť natoľko vyprovokovaná. Je to otázka samozrejme tiež, teda čo znamená vyprovokovanie a vlastne prečo tu existuje niečo také ako istá forma adresnosti alebo e, prečo sa človek cíti byť vlastne vyzvaný a vyzývaný vlastne hovoriť e, o týchto témach alebo hovoriť o tej téme lži. A vrátila som sa vlastne, chcela som sa vrátiť k textom, ktoré som začala písať v roku 2018 a prvýkrát vlastne pred letnú školu sa ich snažím nejako takto tematizovať. Je to zmes textov, ktoré a niektoré z nich vlastne mm, boli, boli vystavené na výstava, nie sú to klasické kurátorské texty. A niektoré z nich som vlastne e, teda mm, písala a sú iba vlastne v mojom archíve. A mm, oni sa, teda vznikajú vlastne, čo je spoločné, že vznikajú v roku 2018 a to je taký, taký celkom dôležitý rok, vlastne teraz z toho bola pohľadu, keď sa na to pozriem spätne, lebo jednak asi prvý alebo druhý text vlastne vznikol krátko po vražde Jana Kuciaka, keď sa vlastne na Slovensku spustila séria protestov a pre mňa ten rok 2018 bol určite nejakým zlomovým rokom, aj teda politicky vlastne aj osobne a ja som bola dva mesiace na to vlastne prepustená z univerzity bez nejakého takého zdôvodnenia. Ja to nazývam pre nedostatok lepšieho výrazu, vlastne je to taký veľmi liberálny pojem. A netransparentné výberové konanie, ale, ale myslím si teda, že to, akým spôsobom som teda eh, na to reagovala ja osobne, tak zjavne, zjavne súvisí, súvisí teda aj s tou témou, ktorý, ktorá je postavená predstavená ako téma tej toaletnej školy a to je otázka vlastne lži a toho, ako sa vlastne voči nej brániť. A pre mňa táto letná škola je prvýkrát vlastne aj nejaký, nejaká, nejaký priestor alebo príležitosť, aby som vlastne uvažovala o tom, že tieto dve veci vôbec spolu súvisia. Ja som doteraz na tým takto vôbec neuvažovala, teda, že by vlastne a politická situácia alebo situácia po roku 2018, um, ehm, vražda vlastne novinárka, protesty v krajine, teraz sme sú protesty a na jednom z týchto protestov som vlastne aj vystúpila, napísala som teda takýto text, ktorý vlastne prečítam v tej prvej časti. A, ehm, a na druhej strane teda vlastne moje, moje prepustenie z univerzity. <clears throat> Takže e, to, čo teda dneska chcem predstaviť, je vlastne taká séria textov, môžem, môžem ich nazvať vlastne básňami, ktoré majú takúto formu, formu pamfletu a naozaj vznikli ako nejaká priama odpoveď na politickú klímu, teda, ktorá vlastne mala dopad aj na môj osobný život. A ja som posledný semestr na univerzite vlastne naozaj venovala tomu, že som sa vlastne pokúšala nejako kriticky uchopiť túto udalosť, ktorou bola vlastne vražda novinára a pokúšala som sa vlastne uchopiť nejaké mediálne obrazy a celú tú ideologickú prácu okolo toho a bolo pre mňa vlastne dôležité uvažovať o formách nejakého mentálneho násilia v jazyku, možno práve preto, že jazyk je niečo, niečo čo zdieľame, je to práve to um, Neviem, v slovenčine, v češtine máte pekný pojem, to, to zdieľané, môžem povedať slovenčine zdieľané, ale myslím si, že tam tá história v tom jazyku nie je taká, ako, ako v češtine. A ja naozaj mám takú predstavu, bez pochyby je to tá predstava čiastočne problematická a to, že teda jazyk vlastne musíme ochraňovať. Francúzsky filozof Alan Badi hovorí vlastne o vzťahu medzi poéziou a komunizmom v takom texte, ktorý napísal, volá sa Poetry and Communism práve cez ten pojem common toho zdieľaného, čiže hovorí vlastne, že úloha tých v podstate pravicových alebo komunistických vlastníkov spočíva v tom, že, že vlastne naozaj bojujú o, o to spoločné v tom jazyku, alebo o jazyk ako o spoločné. Ja si vlastne spomínam na to, ako sme v tom čase, v tom roku 2018, filozofkou a poetkou, vtedy to bola moja kolegyňa na fakulte umení, Juliana Sokolová, ako sme vlastne pripravovali veľmi tak v takom nejakom zrýchlenom konaní texty pre výstavu, ktorá vlastne vznikla krátko po vražde Kuciaka. Tá výstava bola v Košiciach a mala názov Mám 25 a mám plán. A vlastne to bola výstava, ktorá mala pod týmto názvom vzniknúť s celkom iným obsahom, ale po tej vražde novinára Kuciaka sa <clears throat> práve mladý kurátor Nikolás Bernard vlastne rozhodol naplniť novým obsahom. A my sme si vlastne vtedy hovorili, keďže tá výstava sa naozaj uskutočnila asi za 48 hodín, a, a teda boli sme vyzvané, aby sme napísali nejaké texty. My, ja som vtedy si povedala, že pamätám sa, že som hovorila tej svojej kolegyni, že možno to nie je čas na formu a že možno práve tento niečas hm, vlastne v skutočnosti vytvára, vytvára novú formu. A z niečoho, teda, o čom som ja mala pocit, že to nie je dostatočná forma. Ja si pamätám, že moja kolegyňa Povedala, že zvyčajne revizuje texty, že na to potrebuje aspoň jeden deň, respektíve jeden spánok, aby sa k tomu textu dokázala spätne vrátiť, ale nebol čas tej situácii vlastne ani na to. A v tej forme, ktorú som potom začala nejakým poslom cieľene používať v tom roku 2018, kedy vzniklo viacero textov, niektoré z nich teda chcem prečítať, dnes e, v tej forme naozaj premyšľam okrem iného o vete, čo je, čo je vlastne e, na prvý pohľad prozaická téma, teda téma pre prózu, ale je to niekedy téma vlastne aj pre poéziu. A určite je to aj filozofická téma, premyšľam v nej o obstavci a o ich vzťahu vlastne k úzkosti, pretože mám akúsi dôveru vlastne, že práve v ten element vety a v to, že nech príde čokoľvek vo forme vety, príjmem to, teda podobne ako v psychoanalytických testoch, kde sa súborom otázok zistuje, kde nevedomý kladie odpor. A práve tento nedostatok odpovedí vlastne, alebo teoretických argumentov, alebo tých pripravených otázok dopredu a teoretických odpovedí na <clears throat> vlastne v tom nejakom nečase alebo v tom um, inom čase vlastne viedol, viedol um, ako keby v takej novej forme, pri ktorej som si vlastne uvedomila, keďže tie texty začali vznikať a vzniklo viac a všetky majú tú istú formu, že teda je to nejaká, nejaká forma. Uh, takže ja som sa rozhodla vlastne, že v takých nejakých troch krátkých vstupoch, okomentovaných, toto bol prvý vstup, kde som vždy prečítala také dva texty a aj keď teda som tu takto online, ale ja, ja by som teda privítala vlastne nejakú diskusiu a, a, a hovorili sme vlastne o tom, že uh, ja som teda vysvetlila, že by sa možno bola rada, keby treba z nejaká otázka prišla aj rovno po tom čítaní, ale je to na vás, ak nie, tak vlastne potom môžeme nechať priestor pre otázky vlastne po tých troch vstupoch. Je to v poriadku takto? You are now unmuted. To je asi na vás, či na nás všichni. Mhm. Já um, vypadá to, že ano. Ono je nás tady teď už asi méně, ale pořád asi 30. Dobré, takže ja by som prečítala prvý text a to je práve, práve vlastne text, ktorý vznikol pre um, po teda povražde Kuciaka, um, keď som vlastne vystúpila na jednom proteste a aby som ho vlastne teraz prečítala, lebo myslím, že nie je viazaný vlastne len na ten protest, ale skutočne je viazaný vlastne na akýsi na si ako keby ideologické rozkrývanie vlastne um, áno, týchto tém, ktoré stanovila aj táto letná škola, medzi ktoré napríklad patrí Jaloš. Hovoria nám facebookové skupiny a myslia na to, či sme s nimi, či proti ním. To oni sú rodina a priatelia, nie my. Hovoria o verejnom záujme, a myslia ten osobný raz Hovoria nám buď alebo pri svojich personálnych výmenách a myslia si, že nemôžeme robiť celkom nič. Hovoria naše Slovensko a myslia na to, ako si ho prenajať. Hovoria ako facebookový post. Sú to sebestredné vyhlásenia. Hovoria v tlačových správach ale myslia na to, ako nezdôvodniť celkom nič. Vedú ministerstvo kultúry a čudujú sa ako negramotní, že papier môže hovoriť. Ak hovoria o spravodlivosti, vždy len v súvislosti s očistením svojich niet. Ak žiadajú o empatiu, vždy len v súvislosti s rešpektovaním svojich neprofesionálnych výkonov. Ak kladú otázky, vždy to znie ako vyhrážanie. Ak potrebujú zakryť lož, povedia, nechcem to hodnotiť. Ak kladieme otázky my, hovoria o iných. Ak hovoríme o korupcii, oni sa bezpečne uchýľujú do sféry osobného svedomia. Ak sú usvedčení, že konajú protizákonne, oceňujú navzájom svoju prácu. Opakovane hovoríme o vražde, zatiaľ čo oni hovoria, že sa pri istých otázkach necítia komfortne. Hovoria o štandardných procesoch a myslia tým, že neurobia celkom nič. Hovoria o tom, že berú, berú isté veci na vedomie a čakajú, že sa budeme sporiť medzi sebou a do nekonečna ich ospravedlňovať. Popri tom hovoria o nepolarizovaní spoločnosti, ale čakajú na čas, kedy sa odmočíme. Iba hovoria a pritom nás pripravujú na život o lži. Prepúšťajú novinárov, ktorí hovoria o normalizácii a potom hovoria, toto nie je normalizácia normalizácia je, keď vás vyhodia z roboty, lebo ste povedali, že okupácia bola okupácia a nie bratská pomoc. Počúvame ich, ako hovoria. Toto je normalizácia. Počuješ to? Ak áno, buď slobodný. Hovor A k tomu prvému vstupu by som ešte pridala taký krátky text, vlastne, ktorý je adresovaný nášmu aktuálnemu premiérovi Igorovi Matovičovi, aj keď to nevystupuje teda pod svojím menom, ale Igor Matovič sa dostal teda do moci práve vďaka tomu, že vyhlásil taký obrovský boj proti korupcii. A krátku na to bol sám pristihnutý pri korupcii, to v súvislosti práve so svojou diplomovou prácou a tlačová konferencia vlastne k tej téme a séria jeho vystúpení bola vlastne veľmi, veľmi zvláštna, veľmi bizarná. A médiá, rovnako ako ľudia na sociálnych sieťach, naozaj používali ako keby také klasické, klasické spôsoby, akým teda sa postaviť voči lži, a to teda, že, že o tom nám hovorili, alebo že ho nejakým spôsobom zosmiešňovali alebo že tu už kontextualizovali, alebo že pripomínali teda skutky iných, okrem iného myslím, že aj vašej českej ministerky. Ale vlastne nič z toho nemalo teda žiaden dopad na, na teda ani jeho rozhodnutie odstúpiť, ani žiadny teda dopad na parlament na to, aby teda zdal funkcie. A, a teda ja som sa naozaj pokúšala tak trošku vžiť vlastne do tej logiky a, tých argumentov vlastne, ktoré som počúvala, takže som znova napísala takýto krátky pamflet, ktorý by som teraz prečítala. Keď premýšľa, vždy koná ako víťaz, keď sa má umúvať potom len raz, keď si stanoví úlohu, ostatní sa o tom dozvedia. Keď sa položí názvy na myšlí váh, dostáva očarenie. Keď príjme stanovisko protivníka, k ničomu ho to nezavezuje. Keď nepoužije, trvalo odstráni. Keď ho odhalia, prikrie sa čistým srdcom. Keď na to prídu, to nebude sám. Keď žiada o porozumenie, má všetko pripravené. Keď vyzýva iných, je v tom sám. Keď dôjde na lámaní chleba, dôležitá bude cudzia obeta. Keď sa opakuje, smeruje k dohode keď sa odovzdá do rúk nepriateľa, získa vás. Keď chytí veci za nesprávny koniec, zmeška začiatok. Dobre, tak chcem, chcem sa opýtať teda, či, či máte chuť nejako reagovať teraz po tomto Alebo či by ste mali chuť nejako prispieť. Já čekám na nějakou reakci také a žádná se nedostavuje. Dobre, tak môžem, môžem teda prejsť vlastne tie ďalšie dva vstupy, ale to môžeme nechať diskusiu na koniec. Je to v poriadku takto? You are now muted. Áno. You are now muted. Dobre, tak vlastne keď som sa pokúšala pripraviť na let, túto letnú školu, tak naozaj som ani nevedela, že po čo mám skôr siahnuť, či mám siahnuť po nejakej kontextualizácii filozofickej, alebo, alebo literárnej, teda poetickej a mala som rôzne nápady, ako to, ako to uchopiť. Pomyslela som si, že by bolo zaujímavé vlastne pozrieť sa na pamflet ako, ako na mm, filozofický žáner, ktorý je taký marginálny, ale predsa sú isté, isté obdobia, teda kedy ten pamflet vlastne sa využíva. Predstavovala som si, že by som mohla naozaj prejsť nejakou krátkou históriu toho žánru, s tým, akú funkciu vlastne má vo ten pamflet. Ja som sa dokonca začítala krátko napríklad do Voltera. Ale e, keď som sa začítala, tak vlastne zostal vo mne jeden obraz veľmi silne prítomný, a to v jeho hesle o rovnosti, a pri tom, pri tom obraze, vlastne pri tom závere toho hesla som si naozaj uvedomila, že, že je to teda veľmi silný obraz, ktorý Walter pomúkol, dokonca taký silný, že mám pocit, že tá literárna tradícia, alebo aspoň teda nejaká ruská literárna tradícia 19. storočia vlastne sa chytila toho obrazu a že ho vlastne veľmi silne využila. Prekvapilo ma teda, že sa, že sa to objavuje práve, práve v hesle o rovnosti a nie v hesle vlastne o o práve alebo spravodlivosti, tak ja prečítam krátko z Voltera z jeho úvodu, teda k téze o rovnosti. Čím je zavázan pes psu a kúň koni, ničím, žádné zvíře nezávisí na jiném. Potom nasleduje, nasledujú také dve strany, kde vlastne vysvetľuje, v podstate je to taká asi taká polemika s Rusom, prirodzený stav, hovorí o tom, že rovnosti na jednej strane veľmi prirodzená vec, tá najprirodzenejšia, ale na druhej strane skutočne súčasne funguje ako prelud. A ten fragment končí takým návodom, ktorý by mohol byť vlastne aj takou čiastočnou možnou otázkou na tú tému, ktorú postavila táto literárna škola, teda a, a tá podotázka je vlastne, ako sa brániť voči, voči loži, teda um, Takže budem citovať Voltera. Jak se má zachovat člověk, který není ani kardinálovým kuchařem, ani není pověřen nějakou státní funkci, prostě soukromník, který není na nikom a ničem závislý. Ta závislost, tu, tu znova odkazujeme k tomu, tej forme toho závis, závisku, o ktorom som hovorila v souvislosti s Hegelom, kterého ale mrzí, že ho všude přijímají protektorsky nebo přezíravně, a přitom samozřejmě vidí, že mnozí monsignori nejsou ani chytřejší, ani duchaplnější, ani cnostnější než on, kterého mrzí, že musí někde čekat v jejich předpokojích. Má odejít. Konec citátu. A práve ten, ten čakateľ v tých, pred, v tých predizbách, ktorý tam čaká, podľa mňa to je teda veľká téma vlastne um, aj ruskej literatúry, myslím, že pekne pominuje o Franca Kafku na druhej strane som, som teda trošku sa snažila ako aj, aj sa pozrieť na nejakú uh, literárnu tradíciu toho žánru, ale skôr som naozaj počúvala uh, viac uh, teda súčasných uh, básnikov a poetky, ktorí nejakým spôsobom využívajú tie žánre, takéto nejaké mikrofilozofické, ale aj literárne žánre, medzi ktoré napríklad patria práve aforizmy alebo, alebo pamflety a uh, narazila som teda už trošku skôr tak trochu poznám, nie veľmi som ho čítala, taký americký černovský básnik, oceňovaný, volá sa Terence Hayes, um, ktorý, ktorý naozaj opakovane, teda, keď hovorí o súčasnej Amerike, tak opakovane vlastne kladie jednu a tú istú otázku a to teda, že prečo by sme mali odchádzať a myslím, že v tejto jednej jedinej vete vlastne je práve celý tento emancipačný etos, vlastne, s ktorým prišli emancipačné hnutia v 20. storočí. A v roku 2018 vyšla aj to kniha pod názvom Americké sonety pre môjho minulého aj budúceho atentátnika. Sú to sonety, ktoré začal písať v deň o zvolení Donalda Trumpa. Dokonca v niektorých tých sonetov aj priamo na Trumpa odkazuje. Je to 70 e, sonetov a um, on teda si myslel, že bude písať celé funkčné obdobie Trumpovo, nakoniec vydržal 200 dní. A v nich, teda autorovými slovami vlastne, zamyká nepriateľa do istej formy, to formou je práve forma sonetu ako, ako vlastnej básne. Zamyká teda nepriateľa do formy spájanej s láskou, teda do sonetu. A sám teda v súvislosti s tými sonetmi veľakrát hovoril o tom, že sa naozaj pokúša empaticky pochopiť uh, nepriateľa. A jeden záver teda z jeho, z jeho sonetov, jeden jeho sonet končí slovami It's not enough to love you, It's not enough to want to destroy you. Že nestačí ťa milovať a nestačí chcieť ťa zničiť. Takže v tom najšišom mňa tiež, teda som použila ten pamflet vlastne tú formu ako istú formu konfrontácie, ale zaujíma ma aj e, nejaká logika práve za argumentom alebo logika za ložou a tiež som sa vlastne pokúšala nejakým spôsobom znova si predstaviť priestor, kde je lož e, možná, kde je lož uveriteľná, kde je lož predstaviteľná, kde je dôležitá, kde je rešpektovaná a vážená. A pretože keď sa konfrontujeme s ložou, tak často používame prostriedky, ktoré používa lož samotná, a to teda práve, ten, práve to popieranie Čiže popírame vôbec, teda nevieme si predstaviť naozaj, že niekto môže klamať, alebo nevieme si predstaviť, že sme boli obeťou násilia. A, a to popíranie je súčasťou vlastne tej taktiky e, lži samozrejme. A ďalšie taktiky samozrejme sú ten, ten pokus sa dohodnúť na jednej strane, e, čo je tiež vlastne taktika lži, a potom vlastne snaha racionalizovať, e, čo je teda ďalšia taktika lži. A mm, teda keď ma prepustili z eh, univerzity, tak eh, vlastne mm, ja som si dva mesiace, teda eh, cez prázdniny zapisovala vety, a, ktoré podľa mňa boli aký, akými si takými um, vetami z také príručky nejakého self-help, alebo také nejaké teda pomocky vlastne, ako tú situáciu zvládnuť. Sú to pre mňa vlastne akési návody vlastne preto, ako to pochopiť alebo ako konať. Takže by som teraz prečítala, prečítala teda dva texty, ktoré práve súvisia s tou mojou osobnou situáciou a s tým, akým spôsobom som vlastne sa pokúšala ako keby preniknúť do premyšľania toho protivníka a, a teda rozkodovať, rozkodovať e, logiku a, a hľadať vlastne nejakú formu um, nejakú formu, ani nie konania, ale, ale nejakú formu uh, odpovede vlastne na, na tú lož. Keď začnú vetou, prečo by som mal, je to ako keby nezačali vôbec. Celkom stačí, čo povedia. Pri vetách začínajúcich na ale si uvedom, že majú dva východy. Ak hovoria, že je to tvoj osobný problém, možno ťa nepoznajú osobne. Ak hovoria, že si sebestredná, možno sa nedokážu zamerať. Ak hovoria, že si hysterická, možno neplánujú žiadnu účasť. Ak hovoria, že ich napádaš, možno nevedia obrátiť svoj hnev. Obráť sa na tých, ktorí to najmenej čakajú. Obráť sa na tých, ktorí to najmenej potrebujú. Obráť sa na tých, ktorí ťa najmenej potrebujú. Pomysli na všetkých, ktorí už nevládzu mať zdravý úsudok. Zavolaj vždy budeš mať potom o dôvod viac volať znova. Na výčitky alebo mlčanie neodpovedaj. To nie sú otázky. Neprerušuj ich v ich konaní. Nikdy ich nenechaj hovoriť o svojich očakávaniach. Vyhrážaniu sa najlepšie priučíš v rodine. Nikdy nepochybuj dvakrát. Ráno vstávaj, večer si líhaj uznať chorobu ako formu odpovede. Bojovať na vlastnú pesť znamená presne to, čo sa v tom hovorí. Tvoja nádej a tvoje sklamanie sú jedna a tá istá vec. Ardently, slovo z dnešného rána. Ardent, vášnivý, horlivý, plánúci. Urgent, naliehavý súrny. To make long, long, long story short, skrátim to, v angličtine skrátim historku, príbeh, aby potom prišiel argument. V literatúre je to celkom naopak. Z jedného argumentu častokrát vznikne celý príbeh. Neutekaj, bež. Ak si začneš predstavovať samo seba, privolaj iných. Ak pocítiš chuť páchať násilie, bezodkladne vyhľadať bez spravodlivosť. Potom ešte jeden text, ktorý vznikol pred veľmi krátkým časom, asi, asi mesiac dozadu, ale ktorý podľa mňa nejakým spôsobom nadvezuje eh, na tú situáciu a možno, že trošku už aj berie do úvahy eh, aktuálnu eh, situáciu, teda, po korona, <laughs> teda v súvislosti s koronavírusom a mm, je to text, ktorý som napísala pre výstavu, ktorá bola výstava Petra Ronaja, ktorá bola tento rok v júni v Bratislave v Umamke. A on mi zavolal, aby ma teda prizval na tú výstavu, je to môj bývalý kolega z fakulty a ja som teda dlho hľadala tie výhovorky, prečo sa výstavy teda nezúčastním, malo času, um, pracujem na iných témach a on teda zložil a povedal, že mi zavolá o 3 dní a keď založil, tak ja som vlastne za 10 minút napísala tento text a napísala som ho vlastne na papier, ktorý bol hneď v ruke, teda na stole som mala často podpísanú jednu zmluvu, takže ten text bol napísaný na opačnú stranu zmluvy, preto o tom hovorím, lebo vlastne tá téma zmluvy tam obrazu vlastne a sa ukázala byť ako nejaká kľúčová. luxus komunikácie s druhou osobou oproti svetu na sociálnych sieťach. Píšem tu na dru- zadnú stranu zmluvy. Tá je tiež medzi dvoma stranami. Nebyť zmluv, prídeme o druhú osobu. Necítiš sa promiskuitná, keď píšeš v prvej osobe, mohla by sa opýtať nejaká autorka. Druhá osoba zriedka koná, zapísala som si a odbehla umyť riad. Môžeme sa sporiť, ale spor je predpokladom právneho aktu. Nevieme sa sporiť, preto strácame druhú osobu. Ako to, že tu teraz píšem tento text? Existuje v teórii relevantná debata o vete? To si sa predpokladá, že argument je odstavec. Odstavec má právnu štruktúru. Je v ňom obsiahnutá možnosť poučiť sa. Je možné, že tu neškrtám? Ak nemáš odstavec, znamená to, že vždy môžeš začať od znova. Urobila som chybu. Prečítala som text od začiatku. Ale takto sa pracuje s odstavcami. Predpokladá reč odstavce? Niekedy. Nejaké. Aj zmluvy mám odstavce, ale tie sú číslované. Dotknutá osoba hovorí aj o tom, že je tu spor. Ale spor je predpokladom právneho aktu. Nevieme sa sporiť. Preto strácame druhú osobu. V nie je dovolené škrtať, je potrebné súhlasiť. Môžeme sa sporiť, ale spor je predpokladom právneho aktu. Nevieme sa sporiť. Preto strácame druhú osobu. Píšem tú guľočkovým perom. Naozaj som trpela, keď sme opustili atramentové pera. Mala som 7 rokov. Guľočkové pera boli všetky pera, ale nie tie atramentové. Atramentovým perom sa písali knihy a podpisovali zmluvy. Na nič ostatné, ostatné podstatné si nespomeniem. Tu niekde sa končí papier. Mala by som ho podpísať? Nebola som si istá jeho funkcie. Máme nejakých posledných 10 minút, eh, aby bol aj čas na nejakú diskusiu. Ja som chcela urobiť taký krátky filozofický vstup do toho, pretože aj v tej anotácii som naozaj chcela mm, sa pozrieť aj na to, akým spôsobom zlo možno, že figuruje vo filozofii alebo kto sa to tému složí zaoberá. Narazila som práve na jeden text Alana Badie, ktorý napísal v roku 1993 a je to práve hm, teda kniha etiky Alana Badie a je to vlastne esej o zle. A Tam Badie vlastne argumentuje, že po Kantovi už Otázka zla nie je prítomná vo filozofii, ale je to skôr vlastne otázka pre sociológiu, psychiatriu či biológiu. A samozrejme je to otázka aj pre literatúru, predovšetkým teda pre literatúru 19. storočia. A v texte nazvanom Čo si myslí literatúra, ten text ale Badi začína tým, práve čo literatúra vie a čo pozná. A teda on si myslí, že pozná ľudskú subjektivitu, jej slabosti a pády. A na základe toho, teda týchto slabostí vlastne dokáže transformovať to, čo vnímame ako nejakú nevyhnutnú rezignáciu a práve toto vlastne podľa neho stojí v pozadí Bildus román, tiež nejaké no teda formy, ktorá je tiež takým predskokanom vlastne moderného románu. A hovorí teda, že literatúra samozrejme zvnútra pozná podvody, nevďačnosti, sebectvo a hlúposť. A tej svojej knihe o etike, ju chápaní zla, tam naozaj kde odmietol teologické aj vedecké alebo psychologické, sociologické interpretácie zla a umiestnil dobro a zlo naozaj do samotnej štruktúry ľudského konania, do ľudskej subjektivity a slobody. A zlo sa podľa neho vlastne spája so skutkom. Zlo je podľa Alana Bardi narušením pravdy, tlakom individuálnych záujmov a zlo je tým, čo v istej situácii smeruje k oslabeniu alebo zničeniu subjektivity preto podľa neho je všeobecné zlo, ale zlo teda vždy existuje len ako akási forma vlastne vzťahu. Tu je asi ten Bagio vlastne taký hegelovský. Podľa neho teda vždy existuje len ako istá forma tvrdenia, ktorú vysloví subjekt o situácii, istej situácii. A on to potom viacej vlastne definuje práve vo vzťahu k tým svojim štyrom režimom pravdy, a to vo vzťahu vlastne k umeniu, eh, vede, eh, k láske a, a k politike, keď hovorí o tom, že eh, zlo je kultúra ako komodita, zlo je poznanie v službách kapitalistického profitu, zlo je sexualita zredukovaná vlastne na techniku slasti. Tie štyri formy zla podľa neho sú obskurantizmus, eh, komerčný akademizmus, politika profitu a nerovnosti a sexuálne barbarstvo. A tú etiku vlastne Badiou definuje cez koncept Reána, ktorý, ktorý vlastne eh, požičiava od, od Lakana, ku ktorému podľa teda eh, neho máme prístup len vďaka stretnutiu, takže tá etika toho Alana Badiou sa dá definovať práve ako etika stretnutia, ktorá je riadená takými nejakými etickými maximami, ako e, nikdy nezabudni na to, čo si stretol a, a takisto pokračuje alebo keep going, teda nevzdávaj sa. A on to reálne vlastne, e, teda podľa toho Lakana definuje ako, ako, ako si slepú ulicu, alebo ako nemožnosť, vďaka ktorej sme ale schopní nahliadnúť e, situáciu ako celok. A v rámci tej etiky stretnutia Gita potom definuje aj také tri formy zla. V etike stretnutia je totiž udalosť e, definovaná ako to, čomu dávame meno v situácii prázdna. Podľa neho udalosť prichádza veľmi rýchlo a veľmi rýchlo vlastne aj odchádza. A e, zlom v tej situácii nazýva práve si falošnú udalosť. Samozrejme na tom také historické exkluzii vysvetľuje, ja neviem, treba nástup, nástup fašizmu a, a to, akým spôsobom si vlastne um, národný socializmus aproprioval pojmy proste socializmu a, a teda a um, nazýva to práve tým uh, simulátorom. kde to vlastne forma zla. A potom v tom procese tej etiky stretnutia je veľmi dôležitý pojem vernosti pre Badier. On hovorí, že vernosť je procesom trvalého skúmania situácie a dôležitým je ten fakt, že tu nejde o nevyhnutnosť a um, teda k zlu tu dochádza a máme tendencie popírať udalosť a že sa stala a teda že vytvorila istý druh e, subjektivity a hovoríme o nej ako o ilúzii a túto formu zla vlastne Badie označuje za zradu a potom poslednú formu zla, teda Bagie vysvetľuje, že udalosť vlastne a, a tá vernosť v tom procese toho trvalého skúmania tej udalosti a nastolení tej subjektivity ako niekoho uh, je uh, výsledkom je vlastne pravda a ako základnou charakteristikou pravdy podľa, podľa Alana Badie je, je tú pravdu teda samozrejme vytvára tá vernosť, je vlastne jej sila, a to, že pravda má tú schopnosť potom preorganizovať svet mierok alebo svet názorov, aj, aj všetky spôsoby komunikácie. Takže bežné názory a takisto bežné spôsoby komunikácie vlastne prestávajú byť udržateľné a obhajiteľné. A teda na tejto úrovni vlastne dochádza k zlu vtedy, ak sa spojí, spojí vlastne pravda a, a, a sila ako moc ak sa spojí teda pravda a, a moc a vysvetľom je teda to, čo nazýva on vlastne katastrofou, to je teda tá posledná forma zla. Teda tie maximy tie etiky toho Badiu sa dajú zhrnúť teda do takýchto vied, že nevzdávaj sa, čo je vlastne znakom odvahy. A potom používa taký pojem moderation na angličtine, čo môže byť aj nejaká forma seba ovládania alebo nejakej umiernenosti, asi lepšie, teda pojem umiernenosti a, a potom vlastne ehm, posledným, e, poslednou maximou je vlastne neveriť v totalitu pravdy. A to je tiež vlastne veľmi dôležité, že teda, ehm, že tu neexistuje nejaké dobro ako také, alebo pravda ako taká, vlastne aj ak veríme teda tomuto konceptu, tak podľa Badiu sa vlastne dopúšťame, dopúšťame zla, ehm, nejaké teda formy zla. A ja na záver vlastne prečítam taký krátky text, ktorý vznikol ako prvý, ešte teda krátko pred zavraždením Kuciaka v roku 2017 pre výstavu Novou, Nový plán. A mm, tento text vznikol ako také vyústenie vlastne takého výstavného konceptu, ktorý sme teda mali s takými mladými vizuálnymi umelcami a súbor tých výstav sme nazvali Nová skutočnosť Já jsem to do angličtiny teda mala velmi nízko, ten pojem poruky, a to je právě to new real. Ta skutečnost je asi právě ten, ten lakonovský pojem toho reálna. reálna. A právě aj který to téme skutočnosti skutečnosti, jak tomu umění vzniklo za pár textů, tak já jsem vlastně ukončila čítanie tohto jedného textu a potom by som už nechala priestor pre diskusiu. umenie a vec. Ešte stále. Umenie k veci. Zoznam umenia. Umenie ako. Umenie blogovať spoločenské témy. Umenie blogovať spoločensky prípustné témy. Nakričať na umenie. Ideologická skľúčenosť. Náboženská odvaha. Hry nad umením hojnosť, sloboda, komunita. Sľubovať za umenie. Odvaha platiť za vlastné umenie. Umenie za semester. Umelecké sklony. Kam? Umenie dohovárania. Vstup do EÚ, výstup z EÚ, logika vyučovacieho procesu. Držať iných umení. Hod umení podvihnúť, otočiť, pohnúť, uraziť, doraziť, spracovať, obaliť, zahaliť. Spod umenia. Umenie ako samospúšť. Umenie dlho žiť. Korenie života, nadváha fantázie. Periférne videnie, vedieť sa rozlúčiť hon na umenie. Nepochopiť a zdať sa. Umenie odolať. Zostatku umenia. Umenie zúčtovanie. Umenie ako precedens. Áno, prisahám znova umenie. Ochota umenia. Umenie vybrať si. Umenie sa stretnúť. Nemusieť odpovedať. Umenie bez predmetu, bez adiktív, bez preložiek, umenie dodržať predpísanú vzdialenosť, odhadnúť umenie, má dať, dám ja, vojsť do umenia postpiatky, znamení raka, s umením späť domov. Chceš ma? Umenšiť jeho význam vstávať a dožičiť sa v umení. Umenie ako prírodný úkaz, umenie ako morská priekopa. Plávaš? Vôkol umenia. Ešte nie a už nie. Už náznak je poprava. Zostávať. Iba ak umení. Nevychádzať nejaký čas z umenia, vedieť ho zniesť, obísť ho. Nové skutočnosti v umení. Spustiť sa v umení. Spáchať v umení. Umenie lži. Umenie nepripúšťať si otázky. Umenie uniknúť fantáziám. Vedieť napriek umeniu. Kedy umenie? Sami v umení. Dodržať umenie. Rozumieš? Nemusíš odpovedať. Ďakujem za pozornosť, že by som chcela otvoriť diskusiu. You are now unmuted. Děkujeme, bylo to velmi sugestivní a doufám, že se někdo zapojí s komentáři, otázkami, připomínkami. No mě by zajímalo, jaká, jak pak tyhle ty básně, nebo tyhle ty, jak rezonovaly vlastně v té slovenské společnosti, jaká byla pak reakce na ně, jestli to mělo nějaký dosah, který třeba i ty, o kterých se tam mluví, jestli na to nějak eh, reagovali nebo tak. Ja som veľmi slabo počula, sa ospravedlňujem, iba počula že ako rezonovali v spoločnosti, tak? Ja, jo, to je ono. To je ono to je ono, jako, jaké, jaký byly, jaké byly reakce na ty básně a jak to, jestli byly i reakce od těch, na který byl vlastně cílený jako kritika. Určite byly cílené jako kritika, mm, byly, ty texty nie sú ešte publikované, uh, niektoré z nich, ako som rávala, ten prvý text zaznel na proteste. Um, Pamätám si, že teda denník N vlastne niektoré z tých eh, ako keby aforizmov, alebo ako to mám nazvať, vlastne uverejnil na eh, v podstate také najväčšie liberálne noviny na Slovensku, keď teda, ktoré mapovali vlastne tie protesty, tak to eh, to bolo zverejne um, texty, ktoré v tej galerii, no, tam som teda, nemala som nejaké reakcie na to. Niektoré texty, ako tej, ktoré sa týkali môjho prepustenia z univerzity, tie ešte tu vyjde. A potom texty, potom bola taká krátka séria textov, ktoré som neprezentovala, ale ktoré boli práve publikované na portáli, ktorý tu spomínal, portál Pole, čo je taký vlastne Davicovo, Davicový kritický portál, Čiže niektoré z tých textov vlastne boli publikované tam, mala vlastne som také malé, malé reakcie vlastne z ľudí, ktorí v podstate vizuálne umenia, ktorý na to nejakým spôsobom zareagovali, ľudia na hru, ale nikde nie je to nejaká veľká odozva ešte na, e, neviem ani či je nejaká veľká odozva, ale každopádne mm, ja som sa asi rozhodla to vlastne dať také dohromady práve preto, že že má vlastne vedieť tá forma, teda vidím vlastne, že tie texty spolu veľmi úzko súviseli, aj keď skutočne boli ako keby vznikali pre rôzne platformy a, a že tie platformy sú veľmi rôzne, možno sú aj veľmi rozlištené, ale, ale teda táto, táto príležitosť bola, bola vlastne pre mňa príležitosť, príležitosťou preniesť potom ako uvedomujú popise. Čiže to je vlastne fáza táto škola, keď ja začnem o tom uvažovať ako uvedomujú popise, lebo teraz to bola naozaj séria vlastne textov, ktoré formálne teda, na čo vznikajú po roku 2018 a ktoré, ktoré niečo z zjavne spája. Vlastne, keď to teda ma pozval na túto letnú školu a keď som vlastne si prečítala názov, tak som mala pocit, že to je vlastne to, že to nejakým spôsobom um, otvára práve túto dôležité témy v kontexte vlastne súčasnej slovenskej a možno nielen slovenskej spoločnosti. Na to, na to jsem se chtěl zeptat, jak to vnímat, jestli teda, když ten je tam jasný ten osobní moment a ten rok 18, ale zároveň eh, že to má nějakou kontinuitu a, a i ten vývoj se nezhoršuje tímto rokem, tak eh, proč, proč jak eh, Vníma to jako nějaký negativní trend, který se stále zhoršuje ve všech oblastech, teda, které, do kterých proniká to násilí, ať už přijme či nepřijme. nebo je to, nebo je to, je to něco, s čím se teda musíme smířit, co je konstantní. Protože, protože mi z toho nejdřív čišela eh, taková beznaděj a nakonec na, eh, to bylo jistým způsobem uklidňující katarzní, ale eh, vlastně nevím, jak si s tím poradit. A určite, keď som teda začala o tom uvažovať, že to začalo vznikať okolo toho roku 2018 a, a som, spomenula som práve toho amerického vlastníka Terenca Hayesa, vlastne, ktorý ako vyslovene e, teda napísal taký e, 70 sonetov vlastne v podstate o súčasnom rasizme, o súčasných formách násilia, ktoré sú vlastne rámcované práve práve e, vlastne vládnutím Donalda Trumpa a my vieme samozrejme, že Donald Trump sa stal veľkou teda aj kultúrnu figurou a, a máme veľké množstvo, teda nie len, vidíme, že je tu príklad nielen teda amerického básnika Černovského, a napríklad mám celkom rada Judy Butler, ktorú čítam. A Judy Butler vlastne opakovane teda vystupovala vlastne a snažila sa analyzovať uh, niektoré tie prvky, ktoré, ktoré tá liberálna spoločnosť, ako hovorí Bagir, vlastne, že tu existuje nejaká koncenzuálna definícia zla. A tá koncenzuálna definícia zla vlastne je taká veľmi, veľmi uh, jednoduchá, teda my vieme, kde to zlo je, hej, pre liberálnu spoločnosť súčasnú je to zlo samozrejme vždy v minulosti a, a tomu, tom, čo označuje za totalitné spoločnosti, čiže to zlo je vlastne po fašizme a komunizme. A uh, to je teda jedna vec, vlastne to koncentuálne nejaké chápanie zla, ktoré nám vlastne v tomto môže pomôcť, že spôsob, akým tá liberálna spoločnosť vlastne projektuje, uh, projektuje uh, teda práve tieto nechcené nechcené produkty vlastne kapitalizmu, ako, je, ako sú formy vlastne práve násilia žien, ktoré si spomenul, a ako to projektuje teda do iných spoločností. A, ale chcela som povedať, že teda Judith Butler veľmi zaujímavým spôsobom práve vlastne uvažuje o Trumpovi, e, že tiež berie, berie si, um, snaží sa ako keby tiež vykopnúť tie argumenty tej um, mainstreamovej e, žurnalistiky, ktorá samozrejme pracuje s pojmami, a to je v súvislosti práve aj s Igorom Matovičom, našim premiérom, že sa používali pojmy ako, mm, nepovie sa to nahlas, ale teda psychiatrické diagnozy, e, e, narcizmus a, a to vlastne je v podstate nejaké ako keby ospravedlnenie tej situácii toho, že to vlastne pomenujeme ako psychiatrickú diagnozu. Ale ten žltý batle vlastne tiež akože odmieta takéto tvrdenia a ukazuje vlastne, akým spôsobom sa počas Trumpovho vládnutia napríklad eh, štandardizuje eh, násilie, akým spôsobom sa štandardizuje a príjma sa, akceptuje sa, považuje sa odrazu za akceptovateľná práve napríklad nenávisť alebo lož. Takže ja si myslím, že, že áno, že ten rok 2018 sa ukázala v slovenskej spoločnosti ako plný nádej v tom zmysle teda, že, že sa spoločnosť prebudila, boli to odkazy na november 89 na znovu zrodenie občianskej spoločnosti, ale sme to zažili aj v Česku na vašich teda veľkých demonstráciách, na najväčších určite po roku 89, ale, ale e, výsledkom teda je vlastne práve u nás e, premiér Igor Matovič a vlastne táto forma politiky vlastne veľmi blízka, možno práve aj nejakej tej Trumpovej politike. Čiže, čiže áno, ja si myslím, že tá otázka bola veľmi dobre a relevantne postavená že, a odpoveď je naozaj taká, že teda nie, nie je to náhoda, že skutočne eh, žijeme v spoločnosti, eh, teda, ktorá, ktorá vlastne, kde, kde teraz silne je určite aj, aj teda lož a vlast, násilie a kde sa to vlastne nejakým spôsobom štandardizuje a stáva akceptovateľným ako keby. sám sa mal tom. Jo. Já bych měl jednu otázku, mě to zaujalo, a z hlediska právě podání hlavně, bych měl dotaz, jestli je to e, dílo e, vhodnější pro e, čtenáře a e, ve formě teda tištěného textu nebo vydané knihy, nebo jestli si myslíte, že by mělo mít spíš svůj hlas někde na veřejnosti v nějakém konkrétním formátu. abych čekal jako daleko údernější podání, jako slim poetry nebo podobně, aby to mělo ještě jako silnější dosah. Takže jestli tohle je jedna otázka, to podání, jak by ten text měl, nebo to dílo mělo být podané. A pak jsem přeslechl jméno toho amerického filozofa, který tam zazněl, tak jestli je možné eh, případně ještě jenom zmínit to jméno, nějak eh, ho vyspělovat nebo tak. Uh, ano, je to americký básník, já jsem citovala amerického básníka, uh, toho autora vlastně těch amerických sonetů pre uh, America was the American Service for my past and future assassinators, teda americké cenoty pre, mojich, minu, pre moj, môjho minulého a budúceho atentátnika, ta Terence Hayes, H, A, Y, S, E, ak dobre, ak dobre teda spelujem. Uh, určite je to, je to dôležitá otázka, ktorú ste položil, sekundár. Áno, 2 YS, hej, Stevens, hej, a teda veľa takých významných je za súčasnú poéziu vlastne dostal. A toto je také, také, také asi jeho šiesta alebo siedma kniha, ale vlastne veľmi zázimovala e, v americkej spoločnosti. E, tá otázka vlastne, ako by, ako by e, to malo byť um, že si teda predstavujete ten iný zvuk, k tomu samozrejme niekedy ten autor je takou príťažou tomu aj vzhľadom vlastne na to, že to nie sú jediné moje literárne texty, ktoré píšem a, a možno, že nejaký druh e, tej poetiky z iných textov a, a, a nejakého môjho možno, že školenia alebo neškolenia súvisia teda s tou formou vlastne podania. Ja hovorím, že to je jediný spôsob, akým sa dajú čítať tie texty. A, Samozrejme jeden text teda priamo napísaný pre, pre protest, takže samozrejme má ten taký apelatívny charakter, ale myslím, že som ho čítala tak ako tu pred vami aj vlastne pred tým, pred tým dávom, ktorý nebol teda až taký obrovský, bol to jeden z posledných protestov, ale napriek tomu vlastne tí ľudia na ulici si aby počuli a, a aj možno napriek tomu teda, že to ne, ne, nebolo tak adresné a že teda mnohí ľudia z tribúny naozaj boli veľmi apelatívni, požadovali, teda dožadovali sa spravodlivosti, dožadovali sa smrti iných politikov a tak ďalej, tak ďalej, takže tie emócie boli také veľmi vynecované. Ale tie ostatné texty naozaj eh, boli, aj teda vyzerajú, že pre mňa, pre mňa je to aj nejaká forma vlastne vizuálna, to znamená napríklad, že ten text naozaj má presne jednu stranu, ten, ktorý som čítala ako predposledný, ktorý sa naozaj končí tým, že končí na tej strane a teda nie som si istá, či to mám podpísať alebo nie. A čiže niektoré vlastne sa trošku akože hrajú aj s tým vizuálnym uh, formátom, aj to vlastne, že keď som to čítala, samozrejme, no, to, že nebolo tak vidieť, ale keď je to napísané, tak naozaj je to väčšinou jedna veta nájdeme dialog, alebo dve krátke vety nájdeme dialog spolu súvisia. Takže ono, graficky je to myslím, že je to kniha pre určite pre, pre čítania. Ja sa nebránim tomu, ak to má niekto chuť vlastne ľudí na svojom poutri uh, prezentovať, ale ja rozumiem tomu, hej, že, že teda by som to asi mala byť ja, ale ne, nemám až tak blízko k tej forme poezie, respektíve nemám takú skúsenosť. Um, zatiaľ to teda nebolo moje publikum, ale prečo nie, možno, že by som to nakoniec mohla skúsiť. Ale vlastne tie texty svojím spôsobom sú pre mňa vlastne veľmi intimné, možno práve preto, že vstupujú teda do jazyka, do nejakej no, aj istej intimity jazyka, ale naozaj do takej snahy empatické, ako keď porozumieť aj samej sebe v tých procesoch, aj, aj tomu protivníkovi vlastne, voči ktorému v tom písaní mám samozrejme oveľa hlbšiu empatiu a oveľa väčšiu snahu porozumieť mu, ako mám v skutočnom živote, teda by som určite oveľa vlastne právnejšia alebo, alebo postrádam teda túto schopnosť vlastne, ktorú mi práve prináša, prináša písanie. Ďakujem. Vypadá to, že už se nikdo další nezapojí. Tak v tom případě bych moc poděkoval a budu doufat, že příště to bude osobně. Ďakujem veľmi pekne, že ste teda si ma vypočuli aj v takomto podaní a teda vyzerá, že sa tam máte, máte skvelé, tak ja verím, že sa ešte medzi vás niekedy dostane, keď bude nejaká provokujúca téma, teda ak budú organizátori mať chuť, tak určite rada prídem na živo. Ďakujem pekne. Určite. Okay.